Radio Calimera. Para ti y para mí. Nakatef. Ah, Buenos días a todos ah, Bienvenido Bienvenido Bienvenido Radio Calimera Bienvenido Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Yo soy Jesús Hernández y Fuentes, soy bienvenido a Almería, agua sin gas, café con leche, tenemos fiesta y romería. días y bienvenidas a os sapoconchos, os matutinos da Radio Calimera. Comenzábamos hoy de festa porque queremos rendir un gran homenaje a toda esta gente de Calimera que están preparando a festa hortera este próximo sábado a partir de las 12 de la mañana y hasta las 11 con un karaoke brutal eh, que ya han preparado una exposición calimérica que de verdad eh, es impresionante. Animamos a que os sábado o otro día, si el sábado no ponáis, pero si no podéis, tenéis que venir también el sábado a disfrutar de una exposición de que fala de, que se ve o, e, se palpa la historia de más de casi 30 años de da, Radio Calimera. Para esta gente que está preparando a festa hortera, de verdad va esta canción de homenaje por el gran trabajo que están haciendo todes y todas. Va por ellas y por ellos y e por elus. conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te conocí amigos para siempre. Al fin reunir mi when we are apart. Just knowing you are in this world, I warm my heart. Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, no queda tan solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo baby, my friend. Amigos para siempre, mi salota amigos para siempre. solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi duro, vuestro y amigos para siempre. I de unir even when we are apart. Just when you are in this world can warm my heart. Ven por la summer or spring. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Yo no necesito contestar. Amigos para siempre. Porque ya sabes cómo soy amigos para siempre. Yo solo sé vivir contigo, amigos para siempre. No, no, no, no. Amigos para siempre. para siempre. Osapoconchos Crew. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Mickey, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Buenas tardes, aquí transmite el T22, Radio La Colipata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del Servicio 16, con un día digamos un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte Creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. Estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. con el albino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar.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 cosas do meu jardim era antes de vir aqui? Eu sou o rei do Eletrus Meus espetos, meus espasmos Meus extremos, meus colapsos A electricidad de un idioma incomprensible A luz de un mal son fotos sensibles. Vivo en Brasil dentro de un cartón de leite No tengo ganas de salir de aquí Vendo unha en las cosas la mota Que posan las rosas no me jardín Que era antes de vivir aquí era antes de vivir aquí ¿Quién era antes de vivir aquí ti recén chegada ao mundo. Para as despertas. Para as que ollan o mundo querendo ver. Para as presas. Para as que non son donas do seu corpo. Para as maltratadas. Para as que están longe das persoas amadas. Para as que están preto. Para as que son explotadas. Para que berren libremente. Para que berremos. Para que bailen. Para que sonrían. Para que soñen. Para que loiten. Para ti e para min. Para Lucía. Para Marga. Para Ayer. Para Cesárea. Eva, Lirina, Marta, Marta Pit, Pit. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. Podía, seguimos aquí, os sapo conchos, o matutino da Radio Calimera, e hoy tenemos el privilegio de contar coa gente del GAM Dime, eh, bueno, eh, ahora él, él nos van a, a falar de que exactamente eh, UGAM, un, grupo de, de, de, apoyo mutuo, eh, para eso que, queríamos falar, ¿no? Porque son son días donde, bueno, por por, por, por temáticas saltan a, los medios de comunicación, bueno, por por desgracia, ¿no? Que, acaba de pasar, da muerte de bueno, de, de, una, de una persona famosa, ¿no? Como a Verónica Forquez y bueno, y, se empiezan a, a, mezclar el tema de salud mental, el tema de, de bueno, cosas con que, fan que o estigma o, pre, eh, presucio siga adiante eh, es en seis coitar, como siempre, a las personas realmente, ¿no? En primera persona as persoas que, que, que son la, las que deberían escoitarse cando se fala de, de, de saúde mental, ¿no? E para iso queríamos falar con, con la xente del, del GAM Dime, e ya contamos con, con nosotras, con, con Galicia, que, que forma parte de este GAM. Eh, antes que nada, mo, mobo día Galicia eh, a todo el grupo que nos escoita. Hola, buenos días. Hola, boas. Eh, nada, pues pues un, un poco si si, que, si queredes para, comenzar sería explicar eh, un poco qué, qué es un GAM, exactamente qué es el GAM, dime. Bueno, un GAM, eh, como as súas eh, eh, siglas indican, é un grupo de apoio mutuo. Cando ti, como a meu ou como calquera outra persoa, te atopas ou te podes a tesitura de que te meten nun recinto cerrado e te encerran e te poñen unha etiqueta de trastorno mental, <laughs> fa grupo, ali faz grupo co resto da xente que, pois, que está ali sofrendo unha situación parecida a túa, non? Bueno, faz grupo. Pois isto é o que é unha, un grupo de apoio mutuo. Cada vez hai máis, cada vez somos máis grupos, e do que se trata eso, de, de estar aí, de sumar, e de poñer en valor pois un pouco as realidades de cada quen, poder falar das, das nosas sensacións, poder estar aí cando algunha de nos non necesita, poder facer actividades que creen rede, eh, hai moitas maneiras, bueno, concretamente no noso grupo hai moitas maneiras de participar, eu, por exemplo, atopome lonxe, non estou de corpo presente, digamos, o sea, mm. que facer un grupo de apoio mutuo sin estar aí non é doado, sin embargo, bueno, nos estamos logrando un pouco <laughs> cas, cas, cas, cas novas tecnoloxías e todo eso, pois pues, salvar esas fronteiras tamén, ben, non? Agora, por exemplo, as miñas compañeiras, catro das, dos, das miñas compañeiras se topan nun local social que, que, que hai en Pontareas, que o xestiona pois unha das persoas fundadoras deste grupo Eh, elas eh, están na súa sesión de arte terapia que é fantástica e, eh, eh, bueno, eu ás veces podo facer algún dibuxiño en daqui, non é o mesmo, pero bueno, está aí o grupo, o apoio mutuo está aí, non? Este, eles están, están nesas e ese é un clarísimo exemplo de, das cousas que se fan é, eh, é, eh, é, moi, é moi importante é moi, non sei, sacabas o tema de Verónica Forqué, por exemplo, non? Sí. que está aboga, pois sí, a ver <laughs> a gente, digo cualquiera persona, eh, es que ya temos un diagnóstico establecido, ni, o sea, claramente vivimos una sociedad enferma. Y a, salud mental resíntese en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier contexto. El suicidio es simplemente una expresión de ese sufrimiento mental, es simplemente una consecuencia definitiva de ese sufrimiento mental. pero, pero é algo do que somos susceptibles todos. E a realidade nos centros de saúde mental é moi terrorífica, o sea, eu vivi en primeira man un suicidio dentro dunha planta de psiquiatría. O sea, que aí está clara a ineficacia do sistema de saúde mental que está tendo nos a nosa o noso sistema de, de saúde en xeral. Que por eso un pouco tamén eh, la, la, la intención de, de falar, ¿no? Porque, porque claro, ahora va, eh, eh iso que durante dous, tres días eh, se va, va, va a dar moito recorrido ai tema, pero pero a cuestión es que isto é es un tema que, que veu de moi loncho, o tema de, de, de, de, de moi lonxe, el tema da, da saúde mental, eh, eh, pero sigue sen, sen haber unha posta real por, por una salud mental ah, para, para toda la gente, es decir, porque esto sé que también es algo que, que, que tú comentabas eh, eh, eh, es de destacar, eh, que, eh, que, todas as persoas necesitamos saúde mental para estar ben, ¿no? Que parece que sea unha cosa exclusiva de da xente que tiene que estar a maldita pa patologización, ¿no? De, de, de, de, todo. Aí está. É que, ademais, o sistema de saúde mental, como, perdonade a, a miña perspectiva, non a compartir a todo o mundo, pero o sistema en saúde en xeral, do noso sistema sanitario, é coxo. É coxo porque só fai atención a unha parte da saúde, a parte física, a parte puramente mecánica. en saúde mental pasa exactamente o mesmo. O sea, en saúde mental ti tes un problema cerebral que se vai a curar con químicos. Ese é o plantexamento. Cando en realidad a maioría dos problemas mentais que temos é parte emocional. Son as incapacidades de superar un sistema que nos afoga un sistema real, un sistema social, económico, laboral, familiar, de afectos, de influencias dos más medias. Es decir, non que hai vale. esa, esa canción da psicofónica de Concho que uh -huh. se titula Mundo Submarino, que, que reflicte moi ben a, a sensación real dunha persona que está tendo mellor unha crise psicótica por exemplo. O sea, realmente, a ver, eso irónica, non? É unha, é unha, unha canción un pouco de coña, un pouco, non? Ten ese toque humor e, e esa... Pero realmente, de repente, o mundo ao teu alrededor transformase. Ti vives unha realidade real paralela a do mundo a do mundo que está ao teu redor, pero a túa para ti é real. O sea, os demais ven unha loca haciendo el tal, pero ti estás vivindo unha experiencia que tan real como para calquera outra persoa a súa propia experiencia ese momento. Entón, como se xestiona eso? De, eh, non eu, bueno, mm, concretando, non? Por exemplo, eu, no meu caso eh, en concreto, no meu caso particular, eu teño unha, unha, un diagnóstico de eso que está muy de moda, que el trastorno bipolar, digo que está muy de moda porque incluso se emplea una lenguaje diaria de, ah, esa está ese es bipolar y tal, como si, ah, como si realmente se supera o que hay implicación de ser de tener un trastorno bipolar, ¿no? Sí, como, una brinquería que, casi se dice como, como si fuera una, una broma, digo, ¿no? Que, eh, eh, eh. sí, sí, sí. Eres muy bipolar tú. Ah, esto es una situación bipolar. Cuando en realidad no sabes ni a qué te estás refiriendo, ¿no? No sabes o que, pues que un día te sientas a, persona más poderosa del universo y o día, se, bueno, día siguiente no pero un tiempo después te sientas un burato más negro do, do mismo universo. No se sabe o que convivir con eso, no se sabe o que é que, que que parar as túas parar non entender as túas propias emocións. E sí, é certo, unha medicina química te pode parar esa parte do teu cerebro que se desenfrena ou esa parte do teu cerebro que se afunde na miseria. Entón, non digo que estean mal as medicinas, as medicinas está ben que existan e que estean aí, o que non está ben é que se sobrevaloren, e que sexa a única alternativa e eh, a única opción que temos, porque realmente unha, unha terapia de apoio emocional e de, de apoio psicolóxico, na maior, na maior grande parte das, das, das, das, dos casos, non digo en todos, pero eu penso que nunha parte moi elevada dos casos, e sobre todo se se collen a, a, de forma temprana, na maior parte dos casos sería moito máis efectivas. Claro. Porque eu, ainda que me tome unha pastilliña que me axude a, a nivelar os meus niveis de, yo que sei, non sei ahora que son, pois, oxitocinas ou, sabe Dios, a neurona, ou, digo, a, bueno, ahora estou falando, dicindo tonterías, ¿no? <laughs> a hormona que, que regula, non sei, hai moitísimas teorías médicas que me explicou o meu psiquiatra que ni siquiera alcanzo a entender e que, e que realmente tampouco me interesa moito entender. A mí algo me interesa saber como me sinto, A mí lo que me interesa es estar ben. A mí o que me interesa é poder levantarme cada día e no mirar para a y e decir me volvo para ela. Pero tampouco, tampo, pero a sociedade non lle interesa que, que esté a outro lado tampouco. Digo a sociedade non lle interesa, eh? Sí, sí, sí. Non digo a mí. O sea, que decir, eu cun brote psicótico son a persoa máis feliz do mundo. No sé si me explico. Sí, Así sí. como con un brote de, de, depresión son a máis infeliz do mundo, un brote psicótico son a máis feliz do mundo. E incluso logro facer cousas que en estados normais non fago, non, nin soño que podo facer. E eh, me refiro a nivel psíquico e, e, e físico. O sea, incluso eh, a, físicamente chegas a uns estados, chegas a, a, a unhas historias, claro, eso a xente non o entende, porque non o vive, non sabe o que é Sí, no, eh, eh, eh, en eso tú falabas ¿no? de, algo que eu, pienso que, es muy importante, ¿no? que, es a vivencia personal y saber que, cada persona, es decir, que porque claro, las etiquetas en, un momento dado pueden ser necesarias, pero son muy peligrosas e, e incluso desde la desde la buenanza, ¿no? Que, que se dice en castellano, ¿no? Desde, desde el buenismo, es decir, es muy peligroso en el sentido de porque es eh, una persona bipolar, pero bueno, eh, eh, una persona bipolar, pero esta persona bipolar, es decir, porque no en todas las personas, es decir, sí que hay rasgos, sí que, pero que cada persona, es decir, es como, pues eso, ¿no? Que, que eso que creo que también es importante que, que o sistema no contempla, ¿no? Es decir, el, el, personalizar el tratamiento de, de las personas, ¿no? Es decir, en este caso. Exacto, somos individuos. Exacto, eh, somos personas, cada una tenga sus caras Pero eso pasa con todo sistema de salud, en ¿eh? cualquier mm. sentido. O sea, también cuando hablamos de tratamientos físicos. Mm. Pero a, o, o, o crítica, o falas las etiquetas. A ver, está muy bien que a, parte científica de todo este asunto te dé unha perspectiva, non? E te poña unha etiqueta que te defina e te dé unhas características, pero eso te ten que servir a ti como ferramenta para o coñecemento e o autocoñecemento. Sin embargo, o que, o que te define na realidade socialmente é para a estigmatización. A mí é moi útil que despois de catro crises alguén me diga, mira, o que te pasa a ti é isto, e hai máis xente como a ti que teñen estas características e os patróns que se cumplen son estes. E dentro dese patrón eu me podo identificar na miña individualidade e me é útil. É unha ferramenta que a mí me sirve para coñecerme mellor e saber a que estou exposta, saber que é realmente o que, o que me pasa. Está moi ben saber todo o mecanismo químico e está ben, moi ben ter unha ferramenta na que poder apoiarme, pero é insuficiente. Hai que abordar as cuestións que realmente nos levan a isto. E son cuestións, sobre todo, emocionais e psicolóxicas. E eso non se combate con química, eso se combate con apoio da xente, con apoio da sociedade, con apoio de profesionais. E o sistema sanitario non pon os profesionais a túa disposición. E pagar un psicólogo é unha pasta. Sí. Pagar unha terapia é unha pasta. Entón, que nos queda? Asociarnos entre nós, aportar cada quen o que pode e, e tratar de, pois, de saber que, que, que tes un grupo que en un momento dado, a próxima vez que un parente teu decida que tes que ir ao talego, pois haxe alguén que diga, oye, un momento, que a mellor non é o talego que máis lle interesa esta rapaza. E digo talego, eh? Sí, sí, digo sí. talego porque aquel unha presión, o sea, a mí me deron bofetadas, a mí me ataron a camas, eh, vi unha persona, conviví con unha persona que na hora de comer fixo clock e se suicidou na súa habitación, vale, vin, o sea, en situacións que son de talego, O sea, de querer de expresar desexos del tipo mm, vou contarlle un contacontos aos meus compañeiros esta tarde e non ten esa posibilidade porque nin eso te facilitan. ¿sabes? Te dan unas pinturitas para para unos, para hacer unos mandalas que dicen que relaja mucho la mente. Eso está, eh, pásate ahí 24 horas conviviendo con gente que está como a ti o peor que a ti, que estamos todos zombies, porque un cóctel de medicinas que nos meten es increíble, que no puedes decir ninguno o sea, es una vez, es una vez, Esto es una <laughs> experiencia real, aquí en Asturias, pero bueno, podría meter pasado en Galicia también, que tienen que hacer una chamada, o sea, las chamadas son súper restrictivas, Se non tes un familiar que te saca a pasear, non podes salir a pasear, nin na que estés considerada en condicións de poder facelo. Eh, eu unha, unha vez conseguira que me deixaran chamar a unha, non me acordo, era unha amiga, me parece, e non, non contestou o teléfono. Entón pedín pola tarde que me deixaran volver a chamar. Pois a enfermera de turno non lle deu a gana de deixarme facer esa chamada. Por qué? Porque non lle deu a gana. Eu lle dixen, bueno, pois eu non me movo de aquí hasta que me deixes chamar e coller E me sentei no mostrador. E me crucei de brazos. Acabei atada nunha cama cunha hostia dun celador sí. e un chute para deixarme de grogui o resto da noite. A alguén lle parece normal, lle parece proporcional tanto costa unha chamada tanta, tan increíble é eh, que unha persoa necesite comunicarse con alguén. <laughs> tan, tan castigo merece semejante osadía. O a ese nivel chegamos, o sea, nos centros hospitalarios se chega ás contencións porque sí. no por protocolo, porque sí. El si una señora me da lata porque está queixándose todo el día, lato, eso sí ya de así que se coma la papilla a la fuerza. O sea, a una persona que tenga un sufrimiento mental de cualquiera índole, tratarla con desprecio, con despotismo, con agresividad y eh, con química eh, obligada, es la a solución. Pues eso que nos están a hacer. Sí. Sí, a además es que, eh, bueno, en este si tenemos que mostrar las cartas que se suele decir, las podemos mostrar, ¿no? Que digo, porque estás hablando con alguien que desde, desde eh, experiencia personal, eh, pues eso, también de, de, lleva un proceso muy largo de tema de trastornos alimentarios, ha estado... te, estoy hablando de, de, encerrado dos dos dos veces encerrado eh, digo encerrado, eh, eh, ainda que, que es eso que dicen de, entrada voluntaria, ¿no? decir, pero que después, <laughs> no, una vez dentro, ya, ya no la, la salida no, es voluntaria. Pero, pero mm. ves a, a, cosas, a, a, a, Isina, como al que estás comentando, es eh, es decir, es decir, eso pasa, es decir, no es que estemos inventando, eh, eh, no no es que estemos falando de por falar, ni, ni que, ni que nos han dicho, no, no, eso es que está pasando, no, eh, que tú dices, no Es decir, fa... fa nada, fa una semana vimos no a gente del movimiento galego de salud mental como como a, a, Oscar Hertz, no para para demandar eso, ¿no? Las cero contencións, ¿no? É decir, de, deixar ya de, de atar a la xente a, camas. É que non ten xustificación que ti ates a unha persona e a castigues Pero algo que eres tío que non eres capaz de controlar, eres tío que non eres capaz de empatizar con esa persoa para saber que é o que realmente necesita. Atate a ti mismo, pero que é así, o sea, é eh, que é de unha, de, de unha prepotencia, de unha agresividade e de unha ignorancia supina. Non, non ten, non ten ningún tipo de sentido. O que pasa que non, o que non queren é darlle a volta. O que non queren é recoñecer que as persoas que temos sufrimento mental simplemente estamos cuerdas. O que temos moita sensibilidade e capacidade de entender que as cousas non están ben como están. O que temos que, que entender é que o que hai é que facer un cambio de conciencia e un cambio de sociedade e un cambio de, de, de, de prioridades para que a xente non teña sufrimento mental. É que quen non sufre cata as cousas como están. Eu miro ao meu rededor e, eh, e eh, como podes estar ben? A, a máis, eh, yo, eh, eh, parece moi importante o traballo que, que facéis desde, desde os GAMS, desde os diferentes eh, eh, movimentos de, de apoio mutuo, Eh, porque ya, ya está bien en general de utilizar el, el aislamiento, eh, el encarcelamiento de, de a eh, ya sea en, todo, en salud mental, en cuando tienes un, un, error, para todo, es aislarte, es decir, cuando está demostrado, no lo decimos no, es decir, en, en, otros países se intenta hacer, desde de Europa del Norte, con os, todos os problemas que teñen, de que realmente la, la solución pasa por, porque sean en, en dentro de a sociedade, de, integradas aí e, eh, eh, con todo el, el, el, teu contorno vital. non sei se me, me explico. Sí, sí, é que o contexto o contexto é, é, é que é así, o contexto que nos determina ao final. Claro. Eh, eh, despois a, a capacidade de, de, de cada quen de, non sei, de, de metabolizar o contexto, metabolizar o, o, o que o que tes ao teu redor. Non? O sea, igual que metabolizas un alimento, eh, cagas ben ou cagas mal, <laughs> metabolizas todos os sentimentos que, Pero eso somos todos, é 100% claro, de la población. sí, sí, o sea, no. que discriminar as persoas que están diagnosticadas ou que <clears throat> un momento dado teñen un episodio de tal, é tirar pedras contra o propio tellado, porque cualquiera de nós pode estar en de das situacións que vemos os demais. A fragilidade de da mente do cerebro é para todos. a, este, queríamos comentar un, poco, ¿no? decir, de, destacar esa parte, decir, desde, desde la, esperanza, desde la positividad, decir, falabas de, un grupo que, está ahora eh, trabajando eh, de, las escoltando de, de, de arteterapia, ¿no? decir, y de pues eso, ¿no? De, de cosas eh, que se pueden hacer es decir, de la escritura creativa, de eh, de moitas ferramentas que, que realmente facen que, que a xente eh, co, co, comence ou retorne a, a, a sentirse, a quererse ela eh, eh, mesma que tamén é moi importante. Pois das actividades e da cantidade de cousas que fai ese grupo tan traballador que temos aí nesa zona de Vigo podemos falar Lucía e Eh, algunos que están ahí, en la sala de Omaya, porque eh, en ese sentido están mucho más expuestos que <laughs> a mí. esta vez, libres de pinceles. Hola, se María. Nada, quería comentar. Bueno, aparte la arte terapia también hacemos, eh, o que escritura expresiva, que tiene que ver con sacar de dentro pues, pois pues, eh, emocións bueno, facer prácticas de, dese de tipo. Pero eu quería comentar a importancia que ten o GAN lo menos para min, non? É que está xusto en contraposición co que ofrece o sistema, é que hai trato persoal. Ao final, a importancia, independentemente das actividades que se fagan ou tal, é que tes un espacio seguro con outras persoas no que poder expresarte, eh, no que poder compartir, eh, intercambiar opinións e tempo no? de pasar xuntos. E ao final, esa relación persoal é a que é sanadora ou terapéutica, non? porque o sistema como funciona fai justo o contrario. Ti si te meten nun... estás cun sufrimento psíquico e te meten nun hospital, non? pois eh, te aíslan e non te escoitan, non te apoian, eh, precisamente en esos momentos que estás máis vulnerable cando necesitas ese contacto persoal, non? E, e non se fai para nada. Entón a, a importancia para min dos GANs é de proporcionar esa de tú a tú, de, de, de ti a ti, non? De persoa a persoa. E aí é onde se pode un crecer, non? Crecer e acompañar nesta vida, para min é así, non? Bueno, é o que quería así comentar. Música Emisora Calimera. Pirata. Calimera. Que viva la locura. Que muera la cordura. Y que viva el amorcito colectivo. Y, y que muera el odiocito individual. Bien ahí. Y que vivan los paréntesis de la existencia justo en el momento en el que se torna el ocaso rojo-naranja, un halo de esperanza y que mueran los puntos suspensivos interminables en los desiertos de arroz en donde no anduvimos por miedo al cansancio. ¡Ruido para Suso! Eh, ¡Ay, que muera la opresión! Y que viva la libertad. con certeza estar cuerdos. Solo los locos. Ayer era ayer, hoy es hoy, que va, el amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pesar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente. Amo la libertad, amo a la gente normal. Solo los putos locos Soy vivos yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos, morder es de lobos, vivir es de gente normal. Viva la libertad. Viva la gente. Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común. Perder la partida para poder ganar. Saber que te esperaré, hoy no me apetece de correr. ¡Qué bonito! Saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetece todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín, a reír porque si admirar la luna y el Solo los locos colocan deliberadamente las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo. La noche está libre para ti Solo los locos vuelven a empezar con la pasión de los niños, aquellas empresas que dejaron a medias. La libertad está hecha para ti. Solo los locos toman las riendas de tus instintos animales para cabalgar hasta estrellarse con el horizonte. apetezca todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe hombre y mujer, todo lo que hable, todo lo que labre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Solo los cuerdos tienen miedo, solo los locos se vuelven locos por verle las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos, solo los locos viven adrede y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos. Gracias. María, eh, una, una curiosidad en, en, estos momentos eh, en, que, en que estáis eh, trabajando desde, desde ahí, desde, desde el grupo. Bueno, aquí nos reunimos esta mañana para hacer arte terapia, una propuesta que nos hizo Lucía, de cos reis magos que era de pedir pois eh, cada rei trae pois saúde, abundancia, amor, entón pedir o que o prosperidade e eh, pedir o que queres pedirlle aos reis <laughs> magos. Eso expresalo unha pintura, né? eh, bueno, despois o que facemos é cada un fai a súa pintura e despois as colocamos no chan e falamos de, bueno, do que sentimos cando a fixemos, o que quisemos expresar. E para a xente que nos escoita, é dicir, si, si alguén de, de as persoas que, que nos escoita, é dicir, eh, bueno, en, en, en, e está en, en, en ese percorrido tamén, no? de, de, de tema de, de, de ser unha persona, el tema da saúde mental, é dicir, como, como, como se pode apropar a, a, a vosotras, a dicir, al grupo, eh, aí en este caso en Vigo, eh, pero si tamén eh, a posibilidad de, en outros lugares. Hai, hai máis grupos en, sí. en, en Santiago hai algún, en Coruña hai algún, bueno, por todo o estado hai, é, é, un, é eh, un fenómeno que sai anos que, que está aí, o pasa que como todas estas cousas de autoxestión é eh, marxinal, non, non sale nos medios de comunicación. <laughs> eh, a ver, para contactar con nós, eh, hai, está, isto pode, pode comentarlo despois Lucía, cando veña, que un pouco que en que leva a xestión está, hai unha páxina da, da fundación na que se aloxa o propio grupo e ali hai teléfonos de contacto. De todos xeitos temos unha, un enderezo de Gmail que é diversidademental.gmail.com que, bueno, para contactar con nós a mellor con un pouco de paciencia porque non é un correo que abramos sempre, pero, pero por ali se pode, se pode contactar Eh, se puede contactar con grupos. De todos estos hay también teléfonos de contacto y tal. Lo que pasa es que eso casi el enderezo mayor que hecho de Andalucía. Sí, aquí en, en la página web venía un número de teléfono y, y, el, y, el, y, el, y, el, mail que acabas tú de, de decir. Ah, vale. ah, eh, pues sí, pues en esa, esa web que, que es a la fundación, me parece, ¿no? Sí, a fundación de Omaya. Bueno, puedo echar a contar un poco si querés eh, cómo nace un proyecto porque, bueno, estou en dos principios. Entonces, puedo este, este contar esa parte. A ver, o, proyecto nace por parte de concretamente tres personas que se atoparon en un congreso, ¿cómo se llamaba? A ver, María, ayúdame. Eh, la Revolución Delirante en Zaragoza. Asistió Lucía, asistió eh, Susana, eh, asistió Ross. que son, son traballadoras do sistema público de saúde, non? Son unha enfermeira de unha planta de psiquiatría, outra traballadora social, se non me trabuco, correxídeme se me trabuco, eh? Despois está Lucía, que é a fundadora da, da Fundación Eomaya. Elas asistiron a este congreso, fliparon un pouco ca, co enfoque da, da, da perspectiva respecto á saúde mental, e encantoulles, viñeron emocionadísimas, Entonces convocaron a otras personas, entre las que estaba él, eh, Carlos, que también está ahí en la sesión de arteterapia, que estaba, estaba, estaba ese primer día, <laughs> y después estaba otra otra rapaza, digamos, no es como usuarios y él es como parte de unha parte do sistema de saúde. Entón nos convocou Lucía, nos dixo que, bueno, pois que tiña esta idea de facer un GAM, se si estábamos dispostos a, a implicarnos e a traballar, e dixemos, por que non? E pouco a pouco, pois se fixo unha convocatoria pois, na, na finca da Seara, onde aglutinamos a bastantes persoas, aí se adheriron novas xentes, que algunhas ainda permanecen, como María, ou Luisa, ou outras pois estiveron, xa non están, ou valen e volven, hai así un pouco de xente que participa máis marginalmente. E bueno, aí propúxose a, a cuestión de respaldar o GAM dende, a, digamos, o, o colchón burocrático, <laughs> digamos, da fundación, non? que facilita moito a conformación de unha asociación ou de calquera outro grupo, de, bueno, da, digamos, da posibilidades. Entón, o creamos a partir da, da fundación, sobre todo tendo en conta que a propia Lucía foi unha, foi unha das promotoras. E desde entón, pois, loxa na Fundación Maia é a que lle dá respaldo legal, digamos, o grupo. E, puf, é como unha telara de araña, porque vai medrando por aquí, vai medrando por alá, contacta con este por este outro lado, pois, e van, vanse facendo cousas. Vai, eh, proxectos con teatro, verdad? Bueno, eu é que, como estou fora, eu personalmente non participo activamente das actividades, porque eu resido en Asturias, pois non estou moi actualizada cas, cas actividades que se están levando a cabo, pero realmente estánse facendo moitas. Non sei se hai alguén por aí que, que poda comentar. Eh, teñen encontros, mm. unha asociación veciñais, regulares? Sí, vivo unha vez ao mes, eh, eh, bueno, e as dúas veces, na segunda vez, o cuarto xoves de cada mes, facemos un psicodrama, que é unha ferramenta tamén moi interesante para traballar as emocións e tal. E agora este ano nos propuso facer un grupo de teatro espontáneo, que todavía non está non empezamos, pero bueno, é a idea facer isto de, de teatro espontáneo este ano. Sí, bueno, como ves, a todas as actividades que se organizan van enfocadas hacia ese aspecto que te comentaba antes que o, o sistema sanitario non cubre, non? Que o de, do traballo emocional do traballo do autocoñecemento e de, e de, bueno, de controlar as nosas peculiaridades dende a óptica da, da autoxestión e de, de, de coñecernos ese é un pouco o enfoque que lle damos ás actividades, non? Sí, a máis, eh, mm. eh, eu creo que é importante, tamén falabas tú antes, non? É dicir, porque, porque se, fa, se fala moitas veces moito de que si bre, brechas digitales, que si tal, que si, que si pobreza enerxética, que todo é irreal, pero tamén hai unha, unha pobreza moi grande en el tema de, de a saúde en general e eh, a saúde mental, é dicir, porque, porque desde el sistema, es decir, eh, eh, o es medicalización, eh, cuando te falan de, de tema psicológico, que, que, o último que el sistema te ofrece, como te ofrece, es decir, lo que tú decías, es decir, falamos de que, de que las terapias privadas eh, son es, es, moito dinero, é dicir, eh, eh, moita xente non, non pode ni, ni pensar aproparse a, a iso, porque tamén falamos moitas veces de, de, de persoas que poa súa situación, é dicir, hai unha dependencia real económica, é dicir, porque outro dos temas de que tampouco se fala, non, é del tema de, de que as persoas, é dicir, eh, queren ser eh, independentes, querente tener a segua, vida, es decir, y eso tampoco se potencia en realidad. No, todo contrario, te invalidan. Enseguida te ponen tal, te reconocen una discapacidad, ya está, ya te... Sí, después te dan facilidades una reserva de plaza en las oposiciones, <laughs> cosas así, pero no te invitan a que vayas a las oposiciones. <laughs> Hola, eh, eu estuve aquí también seguindo o son Luisa, quería eh, decir con lo que estabais diciendo que aparte de hacer actividades en el, en el propio GAM, También a veces eh, miembros colaboramos con otros GAM. Últimamente colaboramos con el GAM de Santiago para hacer unos cortos que podéis encontrar en la web, que se llama Agromante. Sí. Y ya por ese nombre podéis ver, y hay, bueno, hay, hay unos cortos, para quien interesa verlos, que también hablan del tema y de, de gente en primera persona. Entonces, el, unirnos entre todos está bien también, ¿no? Muy importante, ¿no? Es, necesario este, ¿no? De, utilizar eh, audiovisual también como una un arma, una herramienta, ¿no? No me gusta la palabra arma. De, empoderar, ¿no? de... Tal vez el mejor camino aún está cubierto de hierba. O quizás camino es lo que va por dentro y lo de fuera solo son trayectos. ¿Y si se hace camino al tropezar? qué es posible que los caminos sean metas si una va bien acompañada y que recorrer el camino con vosotras es haber llegado. Estoy casi seguro de que podríamos caminar por el agua o por el viento si el puto orgullo no quisiese siempre dejar huella. Que tal vez el único camino sea el tiempo, pero es él el que nos camina a nosotros y, joder, él sí que deja huella. de la vida no estuvimos no exentados del poder, del control, de los privilegios. clase, mi raza, mi cuerpo, mi ideología, mi saludo no mental, mi forma funcional, mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. Quien tiene más? quien tiene menos? ¿Quién señala quién? Descubrí tu monstruo ahora Examen de mis seres en vida, que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, eh, rol de poder y me he venido arriba. He cosas al límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermana, con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me escucha por mi necesidad de libertad. Desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía, le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la presión. Os sapoconchos crew. Queríamos comentarte, Luisa, si alguna persona se quiere apropar al Gama y en Vigo, ¿cómo, a, dónde tendría que ir? Bueno, eso mejor lo dice Lucía, porque yo de hecho estoy en Lugo, yo. Ah, vale. Ahora <laughs> falta hablando que hago como, como galita. <laughs> Estás hablando que haces expatriadas Somos expatriadas. <laughs> y, bueno, y entonces pues cada uno andamos así un poco y eso mejor te lo dice ¿no? Y también aprovechar el momento antes de, que me tenga que ir, que en mi caso soy una superviviente de la psiquiatría en el sentido de que hace muchos años que no tomo medicación y, como yo hay más gente, entonces también que quede claro que eso que llaman medicación, lo único que es es otra cárcel química realmente, mm. no es no es una medicación, ¿no? Porque creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y, parte del, aislamiento se debe más a, Aparte parte del, de, pues que la gente pueda tenerte miedo, se debe mucho a esta medicación, ¿no? Que no es una medicación. Es algo que, que, lo que hace es que tus neuronas vayan más lentas, que no puedas asociar, que tengas unos efectos secundarios muy jodidos y entonces eso te impide poder comunicarte con los demás, porque químicamente te han encerrado también. Entonces, eh, una cosa es una medicación en un momento dado que necesites parar por, por, por, tu propia salud, porque llevas muchos días sin dormir o sin comer o, jugándote por ahí la vida, y que te paren en ese momento, pero otra cosa es que te mantengan toda la vida con esa medicación, con ese veneno, ¿no? que es un neuroléptico. Y aparte, hablando de, de, de, lo, de la ayuda a la salud mental, eh, el Estado se está gastando todos los meses en una persona inyectándole a la fuerza un neuroléptico que, cuesta unos 1.200, 1.600 euros. Entonces, eh, está claro quién está haciendo el negocio y a quién apoya el sistema. Eso, hay que tenerlo claro. Y, otra cosa que quería decir es que la sensibilidad en general en esta sociedad se castiga se fomenta, eh, por un lado, es una contradicción en, ciertos, eh, lo que a ellos les conviene, pero la, realmente la sensibilidad real que, puede acabar con este sistema, a esa se la castiga y muy castigada, para que tengas miedo a ser tú mismo. Y eso eh, me gustaría que quedara claro, porque la locura es, es otra versión de esta historia, Y es mm. esa versión a que no se quiere escuchar ni, ni interesa, claro. Solo quería decir eso. No, yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Eh, que, es, el tema de, por un lado, el tema de escuchar, que yo creo que es, que es importante que, todas aprendamos a, escucharnos y a que nos escuchen. Y otra parte que has dicho muy importante, ¿no? Que porque muchas veces eh, eh, cuando se fala de, no, es que estamos, o sea, las personas en este sentido, muchas estamos en contra del, del modelo biologicista, pero no es que estemos en contra de algo por tal, sino por lo que tú has dicho, y hay que remarcarlo, es decir, es que aquí quien se está llevando el dinero son las farmacéuticas. Es decir, se está, lo que tú acabas de decir, es decir, se está pagando una cantidad de dinero para esas empresas, es decir, que son gente que se está enriqueciendo con el dolor de los demás es decir, sin mm. apostar realmente, decir, ¿no? Porque, porque hace poco hemos estado, hemos escuchábamos eh, en una entrevista que le hacían en, en, otra, en, otro medio, en El Salto, es decir, a una persona de, de, de Orense, creo que si no me equivoco, decir, que comentaba, ¿no? Que, que el tema de, la salud mental en el, hospital eh, Álvaro Cunqueiro, es decir, pues lo que se llama sala polivalente era, una sala muy bonita, pero que al día 1 de enero de este año estaba totalmente vacía, valeira, es decir, y no había personal asignado a esa sala, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que está pasando actualmente, Y eso es importante. Es que tú date, cuenta, Monty, date cuenta que es que sí si a la gente la están obligando, porque incluso la policía va a buscarte a tu casa si no te presentas a, pincharte. Entonces, ese pinchazo le cuesta, 1.200, 1.600 euros. Y joder, es que vamos a, ver, es algo que lo están haciendo a todo el mundo. O sea, se ha impuesto. Yo, yo, antes tomaba pastillas, pero es que a la mayoría de la gente la están inyectando como solución entonces, eh, eh, yo creo que el juego está muy claro y produce un sufrimiento espantoso porque te quedas ahí, no puedes hacer nada. Motívate, motívate cómo me voy a motivar si me estás inyectando un veneno todo. Sí, es que no interesa, realmente no cambió. Cambiaron las cosas para que no cambie nada. Antes te aplicaba un electroshock y ahora te meten una pastilla. Quiero decir, no te fan lobotomías, pero... es algo parecido, ¿no? Entonces, no cambió tanto no un cambio de punto, ¿no? Y, y, me hace gracia porque últimamente eh, eh por ejemplo, la voz de Galicia en las web y te aparece de repente Buenos días salud mental y la Pfizer diciendo buenos días salud mental. A mí esto me, me aterroriza porque dices, bueno, ya está la Pfizer preparando la salud mental para inyectar a todo Dios, porque se va a poner malito, porque claro, una sociedad de una contradicción tan bestial en la que vivimos, pues el que no se ponga malito es que, es que no está bien. Y, creo que, la trampa es muy, muy gorda y tenemos que, estar muy despiertos y apoyar a toda esa gente que nos llaman locos, que quizá es a los que hay que seguir. Hablábamos antes, ¿no? Del caso de, de, Verónica Forqué y yo quiero eh, un poco sacarlo, pero no por la actualidad, sino porque, eh, bueno, pues cada uno tenemos nuestros, nuestros defectos. Eh, eh, bueno, y en ese sentido me refiero, por ejemplo, a decir que yo en un, momento determinado, pues, pues puedes ver Masterchef y tal, pero ahora mucho se va a hablar de este tema, pero esa persona, es decir, yo, o sea, yo que no soy nadie, la veía en el programa, y no, voy a decir que sabía que se iba a suicidar, ni mucho menos, no, no, pero sí que sabías que esa persona estaba mal. Tenía problemas. simplemente viéndola, es decir, y se estaba haciendo negocio con esa persona, porque eso era hacer negocio. Hay, hay un episodio en concreto que Ubin, que no, no sé, por lo que dice sigue bueno, que en vivo programa recordará, que a ti obsesionó según una, con una gelatina. e veña a quitarle a gelatina da man, a volverlo o tal, e eu cando vi esa escena dicen, ah, esta muller está lle dando un tilt. Esta muller ten cuestións, ten cuestións, se veía claramente que era unha cuestión que iba máis alá de, de, de, pues pois, de unha persona cabezona ou de unha persona... Non, aí se veía claramente que había unha cuestión mental que estaba saindo fora non sei, a min pasou unha vez, non ten nada que ver, non? Pero me acordo que me pasou unha vez en clase, ou dou, dou clase, no, na, dou clase a xente maior, mm. e, eh, e de repente unha alumna empezou a decirme cousas sin sentido, sin, non? E, claro, esa, esa mesma noite de un ictus. Quer decir, hai alarmas, hai cousas que te dicen a túa cabeza non está ben nestes momentos. E eu cando vi esa, esa, esa escena dixen, pero esta muller como, están, como a teñen nun, nun programa de televisión Bueno, de feito retirouse sí. la misma mesma esa noite pero así no non volveu a participar. Muy moi eh, forte, eh? oí una noticia estos días de, de, de, y do seu falecemento e que despois indo por riba, pues eso dixeron que, que fora que fora ela mesma, jova, No, porque creo que, eso es importante, ¿no? Es decir, el, el, el, que escoitemos, ¿no? Es decir, porque muchas veces vemos pues eso, ¿no? Es decir, una persona que está en un proceso eh, pues sea el que, el que sea, ¿no? Podemos hablar de, de, de, pues eso, ¿no? De la, de la cataisa, es decir, que son procesos muy dolorosos, procesos muy duros de llevar, es decir, procesos y que muchas veces están provocados algunos de ellos por el tema eh, farmacéutico, es decir, de porque falabais vosotras, ¿no? Es decir, pero es que a hay, hay gente mayor que se le dice, ah, no, porque a lo mejor lleva tomando una pastilla para la depresión durante 15 años y la siguen tomando porque le dice, ah, pero si usted, mm. y, la persona dice a, su médico a lo mejor, no, pero es que yo ya me encuentro bien, ah, pero si usted, eso no le hace nada, no le hace mal, eh. y, la siguen medicando, es decir, eh, eh, esto pasa, es decir, no sé, eh, mm. es, muy, muy grave, pienso, ¿eh? es un pensamiento muy, personal. ¿no? Sí, sí, es cronificar para seguir <laughs> sacando, ¿no? Es como ordeñarnos, ir ordeñando, ¿no? Lo que se pueda. Y... Sí. Además, eso, en el momento que te ponen una etiqueta, ya, formas ya pasas a formar parte de. Ya está, ya está. <laughs> ya hay protocolo para ti. Quería vos preguntar, eh, porque ahí sí que eh, ha, habido, eh, bueno, fai, pocos días eh, se, hizo oficial, ¿no? una ley pues eso, ¿no? Que cambia el en el tema de la, competencia, digamos, la, de, las personas a la hora de, poder ejercer sus derechos y, que no y que, no se los quiten, ¿no? por decirlo de su, suavemente. Es decir, ¿es, ¿ese es un cambio real o cómo lo veis vosotras? Normalmente o único que cambia as cousas é a conciencia social. Se non hai unha boa educación, se non hai unha... Se non hai, se non, a ver, agora, por exemplo, estás facendo moita campaña do, polo tema da saúde mental, está, parece que de moda. É unha das frases que din, e falemos deso, non? Se non falas, se non visibilizas, non, non existe. E nese sentido teñen razón, pero, dende o meu punto de vista, hai que ver tamén como se enfoca Yo creo que introducir eh, en la educación desde la infancia y en todos los tramos de la educación, la vida y, nas, los cortes televisivos, en, la información que se da a través de, o sea, educación también adulta, digamos, esa indirecta, esa que se falla a través de redes sociales, de tal. Se no se, se mentaliza desde ahí y no se produce realmente un cambio de conciencia, se puede legislar lo que les dé a gana. Si no les islan, si no les islan para que cambie el sistema, y para que cambie a consideración, son parches para mí, é a mi opinión, ¿eh? Yo creo que Monty también se refería a lo de los, eh, las tutorías y que te tutelen y que... Sí, ah, la, ley de la capacidad jurídica creo que se dice, ¿no? Es ah, vale. o, o, o que se aplicaba hasta ahora, o sea, unha privacidade, bueno, foi moi mediático o tema este da cantante esta americana, non? A Britney Spears, que por fin logrou a liberdade por parte do seu pai. De seu pai, sí, sí. Ah, vale, ese un, eso, eso é un exponente, digamos, máximo do tal, pero a realidade é que moitísimas persoas se despriva absolutamente da, da, da súa vida. Perden o, a, o dominio da súa vida. Huh. Ah. sé cómo como cambio. Igual Luis ahí está más El cambio comenta un poco por lo que nosotros hemos podido leer. Eh, bueno, se dice, por eso por eso digo, claro, es que se dice desde que hay un cambio de lo que es el modelo antiguo, que es el de sustitución, a un modelo de apoyo eh, a los deseos y preferencias de las personas que se basa en la Convención de los Derechos de las Personas de la Discapacidad de, 2008. Por, eso digo que mm. que la ley dice eso, pero que también después habrá que aplicarla e habrá que dotarla de, de sentido, penso, non, non claro. sei, por iso preguntaba. Claro. Sí, sí, no, eu estou totalmente de acordo. A lei é moi bonita, sona moi ben, pero unha cousa o que di a lei, outra cousa o que se fai. Non sei, porque tamén hai xixo, no? falamos do, dos medios de comunicación, entre aunque nosotros seamos pe pequenos e tamén nos incluímos, no? É dicir, porque tú tamén en un momento mm. dado falabas do tema de del estigma, ¿no? E, e, se continúa estigmatizando, es decir, continúa a haber, y no solo, es decir, eh, también estigmatizando desde, desde la palabra, pero desde el acto, es decir, de facendo y eh, relacionando eh, a persona con problemas mental con persona violenta y con persona que hay que mm. hay que recluir y, a la que hay que atar, es decir, directamente. O sea, estos medios os, os seguimos muchas veces reproduciendo y fomentando. A propia expresión, loco de atar. Claro. <laughs> <laughs> Está loco de atar. Creemos que es muy importante, ¿no? Experiencias como, bueno, pues como la famosa de, Radio Colifata y también aquí en, Cataluña, ¿no? Es decir, de, esas herramientas de empoderamiento también de dos medios de comunicación de a gente que, se, que, se, que se adice tola, ¿no? Es decir, de, eh, eh, eh, importante, ¿no? Y en eso queríamos preguntarvos, porque no, sé en este caso tú si, si Gaicias, porque nosotros eh, no, no, no conocíamos una, una publicación que se, que se hizo ya hace moito tiempo aquí en Compostela, que se llamaba Gallola Oberta, que era un medio de, del, 92, que era eso, un medio feito por, por personas de, bueno, personas con, problemas de, salud mentales, ¿no? Que, que eh, tamén necesario ¿no? este tipo de, de, de proyectos e, eh, eh, de medios, non? Hola. Hola. Hola, hola, Lunco. Hola, eu sou Lucía. Bueno, eu eh, estou aquí en, en Dime dende, bueno, dende o principio. Me dá a sensación de que é necesario insistir, non? Eh, creo que hai es, eh, espazos por donde se cuela, ¿no? se cuela eh, o, o que non é institucional, o que non está establecido, non? e penso que iso pode dar moita esperanza ás persoas, non a todas, a todas as persoas. Creo que dende o principio creer eh, eh, etiquetar a unha persoa como discapacitada porque ten eh, episodios en que é incompetente a nivel social ou a nivel de traballo para, para esta sociedade eh, eh, bueno, tremendamente dañino e, e é necesario quitarlle valor, sobre todo quitarlle valor, non? Porque ás veces creemos moito o que nos dicen, ¿no? Y sobre todo si estamos en estados eh, vulnerables o, o, en momentos eh, difíciles. Por eso os GAMS eh, funcionan tan ben, non? Porque moitas veces escoitamos nos outros e nas outras o que necesitamos, non? eh, penso que vamos, que é unha total eh, barbaridade que este sistema non escoite precisamente as persoas que, que pasan polas experiencias e que sepan o que necesitan. Eso xa eh, vai, vai a facer que, que nada do que están facendo, bueno, están como xogando unha lotería, si toca ben e si non toca ben, pero vamos, eh, declarar que o que os seus intereses son outros, non non é tratar as persoas <laughs> para que teñan benestar, non? Entón, bueno, hai unha distancia pero sí que é verdad que hai, eh, o sea, sí que eu creo que hai un hai moitos moitas vías, non? Moitas vías que se van como experimentando, non? Isto entón, de Gaiola Aberta, eu teño visto algunhas publicaciones deles, porque, bueno, que están en colgadas. Eh, creo que de, de, en, por la experiencia que levamos en estos, en estos anos, non? Ainda que o que decía antes Galiza non é totalmente sincero crear grupos de apoio mutuo, pero que tampouco se trata de crear un grupo de apoio mutuo, se trata de ir creando os grupos de apoio mutuo a medida que vayamos necesitándoos, non? Claro. Eh, eh, e isto pasa, isto se fai, eh, isto se fai. Aí pode haber máis ou menos xente, eh, máis ou menos iniciativas, pero se fai, non? E creo que, bueno, que eh, é un xeito de, de, bueno, de presentar batalla, non? De presentar batalla cara o que pode facernos eh, dano non? De, deste, de deste sistema tan pouco comprensivo. Entón, bueno, eh, eu creo que é necesario seguir adiante e con esas reflexións estaría moi ben que houbera quizá un hilo conductor, non? Que de algún xeito ese fío nos pudera eh, non ter que moitas veces empezar dende cero, senón mm. xa retomar experiencias que tuveron feitas. Pero bueno, aí estamos, non? O sea, o feito de que os programas de radio se fagan eco destas cousas, de que salgan publicacións en, pues, no, no Salto ou noutros periódicos, pois pues, pouco a pouco vai Eh, eh, creando una, bibliografía que es importante para todas. Y luego, bueno, decir que, está totalmente admitido que las personas que son bellas eh, que pasan por, situaciones de, pérdida de, por decirlo así, de, distorsión de realidad, de no sé cómo non malo ¿no? Mm. que asaten. y ese es el futuro para, muchos de nosotros, o sea, eso es algo que es muy necesario, o sea, erradicar dende esa porque ahí nos, nos, nos, las residencias está consentido, está consentido por, porque mete la mano en el pañal y, y, mancha con caca o porque se tira hacia adelante y está consentido, que eso é unha falta de acompañamento, é unha falta de crear competencias entre os mesmos usuarios para o acompañamento. Que pasa? Que as persoas que non somos profesionales non temos capacidade para acompañar e para, e para, e para estar aí presentes se en un momento dado alguén nos necesita e que isto ha profesionalizado hasta un punto que parece que, vamos, que, que a xente somos todos uns inútiles, e non, todos temos capacidade de empatía, e todos temos capacidade de comprensión, e todos entendemos, e en un momento dado podemos botar unha man, que se trate a poboación para que sea consciente das necesidades que ten a poboación, e que non se cree un, unha élite de profesionais que sin eles estamos abocados ao fracaso. Eu creo que tamén é importante, decir, porque, por, decir, que que estas alternativas, estas esperanzas, eh, pero tamén que haxa unha parte de, de, de a xente no? que, que treballemos de, da, da, das, de, das de a denuncia, pero me refiero da denuncia do sistema, porque porque si non, lo que pasa tamén es que moitas veces a xente está pagando toda a xente, é dicir, eh, porque para os impostos non hai problema de, de, de estar máis ou menos entre entre entre aspas cordo, ¿no? es decir, Todo o mundo teñe que pagar os seus impostos. Pero, sin embargo, e eh, para crear as solucións, e eh, moita xente teñe que crear unhas alternativas que o está costando el seu propio dinero e eh, cuando está pagando os seus impostos e eso tamén está pasando a xente a xente grande, ¿no? Es decir, a la, a la xente maior de, de que están sí, buscando sí. a, a mellor alternativas de, de que se de fan xuntanzas para vivir xuntas en, en determinados postos, es decir, Pero claro, eso eh, costa mucho dinero eh, cuando eh, cuando elas han estado está, o estaban trabajando y e pagando esos impuestos a Seguridad Social e a Hacienda e no le están dando una respuesta correcta, Es decir, es e importante denunciar esto porque si no creo que lo que hacemos también eh, e inconscientemente es engordar, es decir, o sistema en el sentido de que yo soy totalmente de acuerdo de, de trabajar desde los márgenes, que es eso de decir, pero pasa o, o mesmo cos medios de comunicación eh, claro que sí, eu traballo desde un medio desde un medio libre alternativo eh, pero quero deixar claro que a un medio público que non está facendo o seu traballo e non porque yo teña nada contra ese medio, non porque yo tenga nada en contra de as persoas que están en el sistema de saúde, sino porque es que non están dando a resposta. A ver, eh, é moi... Eh Eh, eh, pode ser moi moi dañino que podamos sentirnos dentro ou fora do sistema, sí, non? Claro. Aí eh, é importante que nos, nos sintamos parte deste sistema e, e sobre todo tomar decisións de que eh, cousas deste sistema nos non queremos apoiar mm, porque bueno, porque isto é o que se está facendo moito, non? Dividir, dividir, dividir e crear que hai unha poboación diferente da outra, non? Parece que son os normais e os que non son normais, os que tal, o, eh, e isto eh, aí é, é romper un muro moitas veces que se, que se rompen cando ti te comunicas con, con outras persoas, non? Por iso é tan importante. Bueno, para mí é que é importantísimo o traballo en grupo, sí. sea presencial, sea por redes, sea como sea, non? Pero eh, a crítica que en un momento dado outra persoa pode facer cara a algo que eu estou dicindo ou que eu estou vivindo, non o tomo como algo negativo, o contrario, para min me axuda a, a relativizar o que o que é o meu o meu a, a miña historia, non? O, o, donde eu estou metida, non? Entón, bueno, creo que é importantísimo o traballo en grupo, por iso precisamente o, o grupo de apoio mutuo, aínda que somos poucas persoas, a veces somos unhas pouquiñas máis, outras veces un, pois quedamos reducidas a moi poucas, o mantemos porque, bueno, porque a nós nos sirve. Se si non nos sirvera, nós poderíamos decir que, que pa qué, non? Sí que é verdad que nos gustaría que se abrira máis, non? Que chegara máis persoas, E isto nos axudaría moitísimo os medios de comunicación en un momento dado, pero bueno, contamos co que contamos, non? Porque ás veces nós non temos capacidade para poder chegar máis alá. Pero bueno, agradecemos moito que, que vos estades facendo o seco de, de, deste grupo e a ver si máis persoas se poñen en contacto con nós para seguir adiante. A, a, eh, comentábamos antes eh, o, eh, eh o mail, hai alguna forma máis máis de contacto ou de aproparse a alguna a algún sitio en concreto, por exemplo, en En, no sé si, si tú, tú sí que estás en Vigo, Lu. Lu, Lu. Eu estou, bueno, eu traballo agora mismo estou en Pontareas, pero sí, ah. estamos en Vigo os eh, os segundos e cuartos xoves de mes estamos na Asociación de Veciños do Calvario, xa dixo antes María, ás seis da tarde. Entón, bueno, aí se pode achegar quen queira, quen queira. E logo temos un grupo de, de, de, de WhatsApp eh, que se chama entorno, en donde estamos as persoas que, bueno, que en un momento dado tuveron interés, eh, xa non están, pero bueno, aí metemos as persoas que queiran eh, participar do, do grupo. en contacto por teléfono, creo que Lucía te es disponible, tiene un número, verdad? Y si no, por, por, por Gmail, enderezo de Gmail. El teléfono donde puedes llamar es 658-799-470. Sí, eso eh, eh, quería preguntar, porque ese, ese es el teléfono que, que está, es decir, por eso, decir a la gente que, que esta información eh, la pueden atopar en, en Fundación neo, o sea, fundacioneomaya.org hai un apartado que es sí. digo porque a xente que escoita sí. porque moites vegades, no, pois pues, os números e eh, pois pues eso que, que poniendo Fundación eomaya.org aí sí que hai unha parte que que bueno, que que ten que ver con Dime mm. máis que nada porque, bueno, cando foi a constitución do grupo pensamos que, que bueno, que podería ser moito máis práctico xa partir de unha forma xurídica que xa estaba eh, dada de alta. Non? Entón, bueno, aí está, pero vamos, o grupo funciona de un xeito autónomo da fundación. Eh, a fundación o único que, que, que fai, si pode, é conseguir pois medios para que para que as actividades se podan levar adiante. Pero vamos, que eso, que, que poden chamar a ese teléfono, eh, a ese teléfono que te acabo de dar, ou escribir ao correo da fundación, e xa nos ponemos da, de, en contacto coa persoa, e bueno, e logo eso, eh, en Vigo, pues, os martes, eh, eh, os, os dos segundos e cuartos sobres de mes, e aquí en Pontareas soemos estar os mércores pola mañán Eh, o que pasa que a veces es cada 15 días, non sempre todas as semanas. Pero bueno, aquí no local de Pontareas tamén se pode dar razón das necesidades que poda ter a xente. A máis, Lucía, te quería, porque tú comentabas algo que, que, que tamén creo que en todos os grupos, es decir, tanto de GAM como de outros grupos de, de traballo, digamos, eh, de que, que, que buscan a, a alternativas a, ou as cosas que non, no nos gusta de, do sistema en que vivimos, eso comentabas de, de ese aprendizaxe, ¿no? que, que é importante tamén que, que os grupos sepan dónde, dónde están, ¿no? Porque eh, recuerdo en una conferencia de, de, un, de una gente que trabajaba eh, a través de, la economía feminista, ¿no? Eh, eh, claro, él e, la expresaba, estos grupos son diferentes diferentes grupos, porque claro, no es posible que una persona que entra nova pretenda que todo el grupo avanzado... Eh, descenda hasta claro. ela, ¿no? Es decir, isto é importante porque si non pasa moitas veces o que eh, o que tú falabas, sí. ¿no? Es decir, que a xente se pode sí. pues como desesperar e como porque claro, eh, sí. yo hai xente que leva tres, tres anos, cinco anos traballando en ese sistema, es decir, e outra xente que acaba de entrar, é, é importante, penso sí. tamén. É moi, sí, sí, a verdade é que hai unha, unha parte que ten que ver co, co traballo en equipo que eh, bueno, que é, é todo un aprendizaxe, non? E aparte que eh, está como muy poco valorada eh, y a nivel institucional, podríamos decir, ¿no? Me refiero que aquí o que se pide a nivel institucional es burocracia, burocracia. Nos, por exemplo, empezamos, eh, o grupo Dime, o primeiro, os primeiros anos se fixou un grupo de voluntariado, se, se creou voluntariado, non? Para, precisamente para poder atender as persoas dende o propio grupo, non? Mm. non por prescindir dos profesionais, sino porque se pensa que estas persoas poden facer un traballo diferente que os profesionais, non? E é, e é, e é real, o sea, as cousas funcionan, funcionan cando cando ti creas a confianza no grupo de que iso pode ir adiante, non? Entón, bueno, mm, claro, é, é, é creer en estas cousas, pero dende logo que o grupo funciona, mm, ten moita forza cando, cando funciona. Nos tuvemos encontros eh, de moita xente en, en, en un espacio que hai en, en, en Ermida, en Covelo, e, bueno, moitas persoas chegaron ali a esas, a esas asambleas, non? onde eh, onde íbamos a falar de nós e do, e do, e do que queríamos, non? Verdade que axuda muitísimo que a xente se sume, non? Oh. Calimera. Para ti, para ti, para para queríamos haceros eh, bueno dos preguntas eh, aproveitando que porque son son temas que, que, de vegades no, no, no se enfalan no es decir de cuando falamos de, de, de saúde mental cuando falamos de muchos temas no es decir pero eh, un tema eh, muy concreto porque vos eh, sois so, so, so, so, mujeres las que estáis hablando en este en este momento, es decir, decir eh, eh, tamén existe unha, unha discriminación máis, ¿no? É dicir, de, de, por el feito de, de ser muller tamén cando estamos falando de, de saúde mental, ¿no? Eh, bueno, o, o ser muller vai eh, de coletilla de casi todas as cousas que lle ocurren, me refiro, en saúde mental, mental hai un doble estigma que <laughs> a falta de saúde mental de ser muller e en, en, en outras moitas eh, cuestións, non? O sea, ser traballadora e ser muller non é o mismo que ser traballadora e ser home, non sei, o sea, ser, ser muller é unha, claro que é unha algo a ter en conta, non? Pero bueno, en na experiencia, non, na experiencia hai, hai algún home dentro do grupo, pero sí que é verdad que a maioría somos mulleres, como te diría, o plan de igualdad non o temos redactado <laughs> porque non, non nos fai moita falta, porque entre nós, pois a verdade, a veces podemos darnos conta tamén dos nosos comportamentos comportamentos patriarcales, non? Mm. Pero en xeral, pois somos bastante sensibles a que a que eso non ocurra, non? Entonces, bueno, somos unhas privilexiadas en ese sentido porque como mulleres a verdade é que funcionamos moi ben, moi ben. Nos grupos de eh, as mulleres funcionamos moi moi ben. Entón, bueno, a ver si si Sí, eh, e de feito os homes que viñeron a, ao Gambime eh, non pararon, eh? estuveron moi pouco tempo. Estuveron hubo un par de persoas de homes que viñeron e, e bueno, non non se quedaron. estuvieron un tiempo y luego marcharon. Yo quería responder también, igual que Lucía, pero bueno, claro, claro. Eh, que hablaba sobre las mujeres en, en, psiquiatría, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí. En el campo de psiquiatría de la salud mental. Bueno, yo, desde luego, eh, si miramos lo que se, se, ha decidido hacer con las personas que, que, dicen que son discapaces, pues desde siempre es que no, no tengan hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en psiquiatría y lleva pasando muchos años y sigue pasando todos los días, aparte de los abusos eh, dentro de los psiquiátricos, que los ha habido y han salido algunos a la luz hace poco, pues también decir que el, aborto, por ejemplo, y, esterilizar a las mujeres es muy común, más de lo que se piensa. De, hecho, conozco casos de, chicas que querían tener un, no querían abortar y meterlas en el psiquiátrico para adentro y, tener el aborto dentro. Entonces, el ser mujer en psiquiatría lleva, lleva un, peso añadido muy, muy grande, ¿no? Porque eso te crea, te crea muchos problemas a nivel psicológico que te hagan abortar porque consideren que no, que no tienes derecho ¿no? a tener un hijo o mm, tu misma familia te esteriliza de alguna manera o, y, esterilizaciones claras. Después los efectos secundarios de las medicaciones eh, suelen terminar con, con las reglas o hacen bueno, un pifostio hormonal que puedes tener incluso, en mi caso me ha pasado, lo hablo mm, por ser mujer, me ha pasado eso, pues bueno, de, la misma medicación mm, crearte como un embarazo, o sea, porque, mm, y pasa en hombres también, les produce leche, eh, aumento del pecho, eh, tienes estreñimiento, por lo tanto, eh, te crece, tienes más, estás más hinchado, ¿no? Entonces son una serie de, de efectos secundarios que, en el cuerpo femenino llega a ser algo muy perverso porque parece un embarazo realmente. Entonces, en mi caso, yo estaba embarazada, no me hicieron pruebas de embarazo cuando me, ingresaron y al cabo de siete meses eh, se dieron cuenta que estaba embarazada y me obligaron a un parto en, eh, pues, en una clínica privada porque eso no, no estaba permitido. Y eso ha sido, pues, como mujer fue muchos años intentando superar <laughs> solamente ese hecho que me había proporcionado la psiquiatría. Entonces sí que es un problema muy grave y que tiene que salir a la luz. Es muy importante, ¿no? Creo que creo que lo, lo que lo que acabas de contar, de, remarcarlo, porque por, por la realidad que, que, está pasando y remarcarlo algo también que, que, has nombrado, ¿no? Es decir, lo de, de, obligar a la gente. Es decir, es que en estos casos, en la mayoría de casos que cuando hablamos de salud mental y más aún cuando hablamos de salud mental de mujeres. Es decir, es, es esa, esa, esa frase de esto es por tu bien, eso significa que no te escuchan o te escuchan lo último cuando ya está todo decidido y muchas veces incluso se enteran antes tus familiares y cualquier otra persona que tú de lo que te va a suceder a ti. Y eso está pasando actualmente y eso va en contra de los derechos humanos. El derecho a la información es algo, o sea, el derecho a la información eh, médica es algo que está recogido en todos los, tratados de derechos humanos y eso se lo están saltando, por decirlo suavemente, a la, torera. Exacto, por decirlo suavemente. es, así y es así, es que no hay más vuelta. Entonces, eh, salud mental, el, problema de la salud mental es que te quitan la salud mental. O sea, eh, tú pasas por, un, por, por, por, los medios de salud mental y lo que tienes es un problema añadido. Ya no es la crisis que has tenido, es el, el castigo que has tenido y toda la problemática que te ponen encima que ya no sales, difícil salir de ese engranaje. Por lo menos la gente que no conoce el tema, que lo sepa, que, que no es una broma lo que están lo que están haciendo y lo que se está permitiendo desde hace mucho tiempo y que ahora y que ahora eh, parece que, que, todo el mundo anda loco con lo de la movida esta que, nos tienen a todos con, con las inhabilitaciones y tal pero bueno no es nuevo la verdad que no es nuevo. Y, también una, quería, por si alguna eh, conocéis o, sabéis un poco, no porque hay, una parte de que, bueno, que también se, olvida mucho que es de, aquellas personas, es decir, partiendo de que todos son cárceles, ¿no? Pero de, lo que, porque lo, lo, vivimos en primera persona muchas gentes, pero de, de esas personas que, que tienen problemas de salud mental y que están en lo que se dice literalmente cárceles encerradas, que también ya ahí sí que hay una triple, cuatriple o, porque si no, es decir, eh, si está demostrado que el sistema penitenciario no funciona, cuando hablamos de personas con problemas que tenemos pues, eh, problemas de salud mental, no es que no funciona, es que te acaba de, rematar, por decirlo también así. Totalmente, te remata, pero bien, vamos, te deja clavadito al madero, como al Cristo igual. y la gente está muy equivocada en general, pensando en la locura como algo, pues bueno, por una parte romántico, por otra parte se le tiene miedo, pero la realidad, la realidad es es muy distinta, es una cuestión de derechos humanos muy grave, muy grave. Pues un poco eso queríamos cuando cuando planteábamos esto queríamos hablar de todo esto, pero también queríamos eso, ¿no? Es decir, remarcar que todo eso está existiendo y que todo esto hay que denunciarlo, pero que como también eh, nos comentáis vosotras, ¿no? decir, que está la esperanza, que hay cosas diferentes que se están haciendo y, que funcionan, que la gente nos podemos unir y es importante que estemos unidas y que hagamos cosas desde la arteterapia, desde, desde mil campos, es decir, porque, porque eso también somos nosotras, como locas y locos, también somos todo eso, ¿no? Sí, claro, esa es la, esa es la esperanza que tenemos y de hecho que estamos hablando. Claro. Y, y están los GAMI, está y eso es lo que tenemos que, tirar para adelante con eso. Pero que eso que no quite, porque has hecho la pregunta sobre las mujeres, sí, sí, sí. lo que pasa, lo que realmente pasa, ¿no? Claro que tenemos que luchar, pero necesitamos que la gente también deje ya de estigmatizar, de tener miedo y de tenerse miedo a sí misma, que es lo que es el, lo que está pasando en general también, ¿no? El pensar diferente o el ser diferente o, y todo esto, ¿no? y, de mirar y de mirar para otro lado, ¿no? Ya está bien de mirar a otro lado, hagamos las cosas ya. Ya está bien de mirar a otro lado, hay que y el que no mira a otro lado se vuelve loco, porque si miras de frente <laughs> es para volverte loco. <laughs> Esa es la mm. cuestión. Bueno, pues por, por nosotras, eh, la verdad que que, está siendo, vamos, un, un, gustazo, un, placer eh, el, poder eh, hablar de, este tema y el poder comentarlo con, con, esta, entre comillas, profundidad, pero por lo menos sí desde, desde la vivencia. Es decir, si, si queréis añadir cualquier otra cosa, queréis, eh, nosotras, los micros son vuestros, de verdad. Bueno, yo darte las gracias, Monty, por darnos este espacio. me ha parecido muy interesante tener la oportunidad de, bueno, pues expresar un poco lo hablar de estos temas que, que, nos tocan a todas ¿eh? y, que, y que es importante es importante visibilizar y empezar a normalizar que, como dije antes, nadie está libre de tener un problema de, salud mental. Eh, nada, yo voy a despedirme porque tengo obligaciones familiares, <laughs> tengo que ir a buscar a los niños al cole. Solo, <laughs> solo una última, una última pequeña apreciación, María, no eh, puedes decir exactamente eh, para, porque hemos escuchado un tema al principio y ahora cuando acabaremos escucharemos otro tema, ¿quién es la gente de, de, de, Asicofónica? Ah, bueno, Asicofónica de Conso es un grupo de ahí de Santiago de hace muchos, muchos años. Yo mm, tuve un local en el año 2002 cuando lo del Prestige estaba en primera línea de, playa con, un local de una asociación cultural que era un bar y la teníamos siempre de, vamos, a era nuestra banda sonora, la psicofónica de Concho. A mí es un grupo que me encanta, no los conozco personalmente, no sé si siguen en activo, pero desde luego en aquellos años eh, a mí me, encantaba escucharlos. Tienen unos, unos temas muy, muy curiosos, muy locos, muy, muy divertidos y, y muy reales al mismo tiempo. Mm, no te sé decir mucho más de ellos. No, no, <laughs> simplemente, bueno, ya, ya, ya para, un poco situarlo, ya que los estábamos escuchando, pues para que la gente también nos situemos nosotras, no, no, nos también, ¿no? sé si siguen, no sé siguen en, activo, ¿eh? Pero bueno, los años que, que, yo vivía en Compostela, que fue el milenio pasado, eh, <laughs> ahí estaban, ahí estaban, dándolo todo. Y bueno, espero que os guste. Ahí tienen algunos temas ahí en, los podéis encontrar en YouTube. Sí, Psicofónica de Concho se llama. Teño una mirada un extraño defecto, padezo una rara enfermidade ocular que me forma, dilata a mea córnea e curva mi retina en un ángulo plano. Non teño perspectiva, no vexo nada claro porque os meus ollos xa non son humanos, son ollos de peixe que translucen o real, alterándome a conciencia nun abismo sensorial. Arrepiante visito consternado a un famoso oftalmólogo suizo que aprecia un motivo subsectivo na orixe deste absurdo mal de ollo. Discuto argumento que é algo obsectivo, que os límites trazados polos homes non me sirven, que a liña recta no meu mundo non existe porque un mundo liquidoso apto para peces Él no me cree, rebate agudamente a mi ates, insinuando un consumo abusivo de sustancias estupefacientes. cabreo me moito Mais na controversia cuando tipo me receita Descanso reposo Advirto espantado que incrédulo oftalmólogo ten cara de faneca Ten cara de faneca O incrédulo oftalmólogo ten cara de faneca De faneca De faneca rúa é impotente Síntome un salmón no medio da corrente Porque a xente camiña e non se decata De que mesmo se despraza como un banco de sardiñas Na procura de placto Fico estupefacto diante dos misterios do mundo submarino Sigo, non paro, o meu desatino vai medrando a cada paso E a xente non me fai nin puto caso cando lles digo na cara que non son homes, que son surelos ou rodaballos, que son lampreas, que son fallos, lampreas e e peixe sapo, que son pescadas, e bacallause como non, algún que outro tabeirón que se aproveita, porque no río revolto todos son troitas, Todos son troitas os meus ollos non minten O mundo é un acuario cheo de peixes Afástome deles e busco algún bar onde meterme Canso de nadar sen aliciente E chamo un ollo mol que está na barra Vendo as incidencias do partido He pido una copa de aguardiente, A verse con alcohol no o peixes Por todas partes ¡qué desastre Reflexiono en alta voz en decatarme y achégaseme un lorcho enchoupado un chelo insoportable a garrafón A desgracia, amigo Espétame na cara borrachón con fago caso y acierto a presencia ao oh meu lado una beleza de mujer que me contempla disposta a seducirme sin reparos ¡Qué labios, ¡Qué escamas, ¡Qué sensual aleta ten algo especial que me fascina Tras morder o anzor No puedo controlarme Cando era me bica Abre as branquias la emoción que me domina non é mentira, coa amor, la miña vida. Eu arroba Luis gracias, de verdad, eh, Galicia. Eh, bueno, que, que, que aquí, estamos para que. Nosotros también nos vamos, nos queremos, eh, queremos agradecerte todo el, bueno, el, el todo este tiempo que nos has dado para compartir. El agradecimiento de verdad que, es nuestro por, porque, porque hayáis estado aquí, porque, porque creemos que es, que es muy importante. Y sí, tanto a, bueno, a, Lucía como a Luisa, decir, decirnos una o dos canciones que queráis que, os pongamos, algún tema que os guste. Una de Albert Vale, pues ya que estamos hoy, aproveitamos y o, ponemos Pues o dicho, que la verdad que, que a todas eh, e a todos mo, moitas moitísimas gracias y que, e que dentro da nosa disponibilidade a que estamos para para o que querades, de verdad que, que, que moitas, moitas gracias. gracias. pues un aperta mo, moi grande e, adiante. Muy grande. Venga, gracias. Moitas gracias. Chao. Os Sapoconchos Criu. Esta é unha radio libre. A Calimera. de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, marcha lleva, venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía más a gusto se sentía. Acabó con ella un ataque taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida y le escoitando Albert Pla eh, por este pasecho por el lado más salvaje de la vida Llegamos al fin dos sapo conchos de hoxe Agradeciendo una vez más y muy especialmente a la gente de, de Dime por, por, por segua predisposición eh, por contarnos en, primera persona ¿no? toda esta situación Es importante que entre todas estemos atentas abramos os ojos, abramos os oídos, escoitemos eh, desde cariño e eh, desde el respeto, pero tamén desde la firmeza e eh, desde la contundencia, empecemos xa a cambiar as cosas. De verdade, eh, os deixamos ahora con la xente de Comando Comare, un grupo que veñe desde Zaragoza, eh, que fai aquí un remix de, de moitas canciones porque a denuncia non está reñida nunca con la diversión. Así que de verdad de eh, desfrutar. Eh, moitas, moitas gracias por la escoita. Ay, ay, quiero todo vuestro flow, por favor. Todo el flow que tengáis dentro. Si tenéis una gotita de sangre negra, sacadla ahora y exprimirla, porque nos vamos. Ahí tenéis. veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Y en un cuartito los dos, y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. de todos los colores. sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sen canfé. Radio Calimera. alternativa.